Aud un cor, un cor de neamuri multe, din harfă și din pan cântând. Ei sunt mulți de gloate mântuite, căci au servit acelui sfânt. Lăudați-l, lăudați-l, voi toți cei mântuiți, Căci prin sângele lui sfânt în veci de veci trăiți, Lăudați-l, lăudați-l, voi toți cei mântuiți, Căci prin sângele lui sfânt în veci de veci trăiți. Al nostru mire, mire e puternic, El e Hristosul cel slăbit. Prin sânge sfânt, cel sfânt vărsat pe cruz, păcatele ni le-a albit. Lăudați-mi, lăudați-mi, voi toți cei mântuiți, Căci prin sângele lui sfânt în veci de veci trăiți. Lăudați-mi, lăudați-mi, voi toți cei mântuiți, Căci prin sângele lui sfânt în veci de veci trăiți. El mâna dreaptă, dreaptă ține n peste poporul lui ce sfânt. Și ca păstor, păstor el ne conduce prin Sfântul Sfântului legământ. lăudați mi lăudați mi voi toți cei mântuiți, Căci prin sângele lui sfânt în veci de veci trăiți. lăudați mi lăudați mi voi toți cei mântuiți, Căci prin sângele lui sfânt în veci de veci trăiți. Veți să-i cântați, cântați de bucurie, voi ceata mântuiților. Al vostru rege, rege pe vecie, vă va fi drept ocrotitor. Laudați-l, laudați-l, voi toți ce mântuiți, Căci prin sângele lui sfânt în veci de veci trăiți. Laudați-l, laudați-l, voi toți ce mântuiți, Căci prin sângele lui sfânt în veci de veci trăiți.